Pirmoji Samuelio knyga, 11 skyrius. Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo Jebeš Giliadą. Tada Jebešo gyventojai sakė Nahašui, sudarykime sandorą ir mes tau tarnausime. Amonitas Nahašas jiems atsakė, aš sudarysiu su jumis sandorą su tokia sąlyga, Kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir taip pažeminsiu visą Izraelį. Jebešo vyresnieji jam tarė, duok mums septynias dienas, kad galėtume pasiūsti pasiuntinius į visą Izraelio kraštą. Jei nerasime, kas mus išgelbėtų, mes tau pasiduosime kai pasiuntiniai atvyko į Gibėją, kur gyveno Saulius ir pranešė šiuos žodžius žmonėms. Visi žmonės pakėlė balsus ir verkė. Tuo metu Saulius grįžo iš lauko su savo jaučiais. Jis paklausė, kas atsitiko, kad žmonės verkia. Ir jie papasakojo jam žinias iš Jebešo Kai jis tai išgirdo, Dievo dvasia nužengė ant Sauliaus ir jis užsidegė dideliu pikčiu. Jis iškinkė jungą jaučių ir juos sukapojas išsintinėjo gabalus po visą Izraelio kraštą, sakydamas, kas neis su Sauliumi ir Samueliu, taip bus padaryta jo jaučiams. Viešpatės baime apėmė tautą, ir jie atėjo visi kaip vienas. Kai jis suskaičiavo juos Bezeke, Izraelitų buvo 300 tūkstančių, o judo vyrų 30 tūkstančių. Atvykusiems pasiuntiniams jie tarė, rytoj, kai saulė pradės kaitinti, jūs sulauksite pagalbos. Pasiuntiniai sugrįžę pranešė apie tai Jebešo gyventojams. Ir jie visi pradžiugo. Jebešo vyrai sakė, rytoj pasiduosime jums ir jūs galėsite daryti su mumis, ką norėsite. Kitą dieną Saulius suskirstė vyrus į tris burius ir rytinės sargybos metu jie įsiveržė į stovyklą ir žudė amonitus, iki pradėjo kaitinti saulė. O likusieji buvo taip išblaškyti, kad dviejų neliko kartu. Izraelitai klausė Samuelio, kas yra tie, kurie sakė, ar Saulius mums karalius. Atveskite juos mums, kad mes juos nužudytume. Saulius tarė, ne vienas nebus nužudytas šiandien, nes šiandien viešpats išgelbėjo Izraelį. Po to Samuelis tarė tautai, eikime į Gilgalą ir ten atnaujinkime karalystę. Visa tauta nuėjo į Gilgalą. Jie ten paskelbė Saulių karaliumi viešpatės akivaizdoje ir aukojo padėkos aukas viešpačiui ir labai džiaugėsi ten Saulius ir visi izraelitai.